littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed ne da nan jama'a ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam ta ci gaba ɗaya ta ce. ya daka mata tsawa yace ba da ke nake magana bane kike wani nan Ba bata san sadda ta fito da bokitin ba daga cikin hijabinta ya da bokitin yace ki bude menene a ciki jikinta sai faman rawa yake yi sai sauri ta bude yace ta miƙo masa bokitin ta miƙa masa ya ɗauki ƙulli ɗaya yana jujjuyawa yace mata menene wannan muryar tana rawa ta ce mm, mm, madara ce ya sake ta a rene ya ce ba an hana ku kawo abin talla makarantar nan ba sai shiru zuciyarta sai faman bugawa take ita dai babu abin da take tsoro irin a ce an kai ta wajen principal ko discipline master dan ƙara ma principal sau dubu akan discipline master din su dan ita tana da tausayi sosai ya sake daka mata tsawa yace ba da ke nake magana ba kika shiru kina ta kallo na a ruɗe Maryam ta fara ba shi haƙuri yace wato ke mai wayo ko kullum ina lura da ke da wuri kike zuwa kije ki kai wa waccan matar mai sai da tarkacen nan ta boye miki ana fitowa ta da sai ki saure ki fito dan ki je ki talla ko an fada miki nan makarantar wajen talla ne ta girgiza kai alamun a'a yace sannan kuma kullum ina ji a assembly ana gargadin ku da kawo abin talla cikin makaranta shi shine wato dan kin na malaman ki tare da karya dokar makaranta shine kike shigo da abin tallan ko ai tuni idan Maryam ya raina fata ta fara roƙonsa dan Allah dan Annabi malan kai hakuri ba zan saki ba yace a a ke wajen principal zan kai ki dan laifin ki mai yawa ne ina ganin ko a gidanku ba ta cin magana tunda maganar malaman ku ma fa ba ta amfani da ita hankalin Maryam idan yayi dubu ya tashi ta dinga roƙonsa dan Allah dan girman annabi yayi haƙuri shi gaba ma yayi da rubutu a cikin wata takarda ya manta da ita ta fi minti talatin a gabansa dan har an kusa fitowa tara ita ko ajin ma bata shiga ba zuwa can prefect din su sun zo za su wuce su da yawa sai ya kirawo su yace su dauki bokitin madarar su juye su je su shanye har sun ɗebe ta sun rabe ta a tsakanin su sun ajiye bokitin a wajen ya ɗauki ɗan bokitin ya wurga mata yace gobe ma ki sake zuwa da kawowa ta shi ba da gurmi Maryam ta ji wani irin hawaye tare da wani makokon bakin ciki sun makale mata a makoshinta. Da kyar iya miƙewa daga sukunnan da ta yi. Ta ɗauki jakarta da bokitin ta rufe da murfin, ta rufe da murfin ta kama hanyar ajin su tana hawaye. Lallai wannan malamin akwai mugu. yanzu fi sabilillahi dan jarin madarar tata da take gadara da shi shi shikenan ya rabarwa wasu a iska duk wahalar da take sha kan kullun madarar nan yau rana ɗaya wani ya zo ya ja mata ta. sai ta ji wani sabon hawaye ya sake sufo mata ko bakin ajin nasu bata ƙara sabu aka buga tara ita kan bata ma saurari kowa ba ta shige wata cikin ajin to me za ta je ta yi a wajen taron. a tsakiyar ajin su suka ci karo da Halima gani ce duk fuskar Maryam din tayi wani iri idan ta yayi ja sai share hawaye take yi ita ma Haliman ji ta duk ta shiga damuwa sai saurin rike Maryam din tana tambayar ta me ya same ta ita dai me rama ta gagara magana a haka suka isa har bencin su suka zauna Maryam ɗin ta kifa kanta akan benci sai kuka take Halima ta tambaya ita da wata kawar su Bilkis Lahas da suke zaune danci daya. Amma Maryam san ta yin magana. Sai da ta ga gidan kanta sannan ta dago kanta tana shekar kuka. Ta fara faɗa musu abin da wannan malamin ne mata. Gaba ɗaya ba su ji daɗi ba suka dinga ba ta haƙuri musamman Halima da ta san yadda Maryam ke ji da jarin madaran nan. dan kullum suka taso daga islamiyya sai Halima ta raka ta wani shago a can babban titi ta auno madarar da suga da kuma sayo ledar da take kullawa sannan idan sun dawo bayan ta yi sallar magriba da isha'i ko abinci ba ta saurara sai ta gama kullun madarar nan sautari ma Haliman ce ke taya ta kullun Kullum gogo sai ta mata mitar ta dinga cin abinci akan lokaci ta daina biye wa kullakullan nan takan ce gwaggo idan na ce sai na ci abinci zan yi lalaci ne zai shige ni kuma barci ya dauke ni gwaggo takan ce ke kan ce kika sani Maryam na son sana'ar ta gashi yau rana ɗaya wani can ya warga ta mata shirin ta Halima ta ce dan Allah Maryam ki yi haƙuri idan ya so idan muka koma gida sai goggo ta ƙara miki jarin sai mu san dabarar da zamu dinga yi muna shigowa da ita Bilkisu ta ce ko kuma ma ki dinga kullawa a leda sai ki jefa a cikin jakarki ni na rasa ma yaya akai dan jarabar wannan malamin har ya gani ke da kullun kike zuwa da wuri duk jarabar disfulin masta bai taba kama shi da wani laifi ba Maryam ta ce ni fa ban taba ganin sa ba ban ma san malamin makarantar nan ba ne Halima ta ce ta ai dan bautar ƙasa ne ya kai wata biyu a makarantar nan Bilkisu ma ta ce ni ma na san shi domin yan aji shida yake koyarwa Maryam ta ce kin san Allah ban taɓa ganin sa ba wannan mutumin azzalimi ne wai har ya lura da ni da bokitin nan ai ni ba zan taba yafe masa ba haka kawai jarin nawa da na wahala a kai ya ɗauka a rana ɗaya ya ba wasu ƙartin iska ina zan iya yafe masa Halima ta ce ki bar shi kawai da Allah ku taso mu je mu sayi wani abu mu ci kar lokaci ya ƙware. Maryam ta ce ku je kawai dan ni babu inda zan je ni ban gama mai me zan je ne a wajen taron ba ba yadda ba shi da ita ba amma ta ita tashi suka rabu da ita suka tafi a ranar har aka tashi daga makarantar Maryam na cikin bakin cikin abin da malamin nan ya mata a ɗan sakar gidansu ta iska gwagwana alwana sallar azhar Maryam ta shigo ranta a bace da ƙirma ta sallamar sannan kamar ta shanu bata kula gwaggo ba ta wucewar ta ta barandar nan ta saki fokitin robar da jakar makarantar ta. gwaggo ta bi ta da kallo lokacin da ta shige ɗakin domin ta san lallai yau akwai abin da yake damun merama meraman da in za ta shigo gida da murnarta da komai sautari ma da 'yar ƴar ta take shigowa ko karatu saboda Maryam yarinya ce mai matukar fara'a a duk lokacin da ka kalle ta domin fuskarta ta a sake take kuma kuna iya hada ido da ita kuwa idan saka ga ta sa dariya abin da zai saka ka ga Maryam cikin fushi to ba karamin abu fa ne Gwangwa ta shigo cikin ɗakin ta kallon Maryam da ke kwanci akan gada ta yi ringina tana kallon rufin ɗakin Gwangwa ta ce ke kuma me ya same ki na ga shi shigo rai a bace gashi baki cire kayan makarantar ki ba kina kuma ji ana kiran sallah a masallaci bata yi magana ba ta tashi ta fara cire kayan makarantar ita kuma goggo ta fara kokarin sallah ita ma Maryam din fita ta idan ta yi alwala sai da suka idan tukunna sannan goggo ta sake tambayar ta abin da ya same ta take ta fushi Maryam ta goge hawayen bakin cikin da ya zubo mata ta fara gaya wa gogo labarin abin da malamin su ya mata. Ita kanta gogon abin bai mata daɗi ba. Sai da ta tausaya wa Maryam saboda ganin fari tashin da take a kan sana'ar tata. Ta ce ki haƙuri mai rama kin ji? Zan ƙara miki jarin sai ki je ki sake auno wata. Idan ya so nan gaba sai ki dinga sanin yadda za ki dinga ɓoye ta. Maryam duk daɗi ya rufe ta ta ce yawa gwaggona na gode. Cikin murmushi gwaggwa ta ce shi ke nan fushi ya ƙare ko? Tashi ki je ki ɗauko abincin ki ki ci kafin la'asar ta yi. Maryam cikin murna ke hanyar kicin ɗinsu don ta ɗauko abincinta. Gwaggwa ta bi ta da kallon tausayi domin ba ta son ta ga abin da zai ɓata wa Maira rai kowane iri ne kuwa shi. washe gari karfe bakwai da kwata a makaranta tai wasu Maryam da Halima dan cin yammacin jiya da za su tafi Islamiya gwagwata bawa Maryam kuɗi tace ta auno madarar a daren kuwa ta kulle ta ta juye a leda ta tura ta a cikin jakarta da sassafe kuwa ta usura wa Halima suka taho makarantar kusan su ne farko farkon zuwa ta goya jakarta a baya ba za ka taba cewa akwai wani abu a ciki ba gaban bayan ne wani irin mummunan faduwa dan hankan malamin da ya rabar mata da madara ce da ta yi yana jingina a jikin filar barandar yar aji shida mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin mai kula da shirin salamat da karatu